Benatelke gara egai hon? Bai, egai hon. Ordin, heben gutzak uh, odazen hogeita bost urtzen aipatzeko, uh, hor behala ospatuko behitututzie, uh, zer da egun aldi hoi eta lehenago odazoa, hoa uh, hogeita zen uh, zer den? Odaz uh, alkarte bat duk, uh, enpresabuko alkarte bat, eta bat duk hogeita bost urte uh, badela, horako alkarte bat, eta segiten dugu, be uh, hasten dienak uh, lagutzen ditiago, eta animazioa ebai uh, asoratzen dugu. Ados, ordin hor, eh, egunaldi horrentako uh, eh, azauaen hogeita hamarin eh, datekina, programa zabal bat baduzie, hebenko innovazion edo berrikuntzak uh, bai. ezagutaziko dutzie, beste elkartez zer da egitara hoa, erraiten Bai, be, lehen lehenik nahi dugu, bon, be, justoki go emisioen aurkesteko, eta bai, egiten dugun uh, shibeua aurkestue. Eh, nahi jaterran eh, enpresa hanitz eh, heben eta innovazioa bada, bai ekoizpena innovazioa, bena bai antolaketan mailan, adibidez RSE, Responsabilitate soz, um, eta environmentalen mailan, baduk bai innovazioa eta hori nahi dugu aurkeztu. Zer da qui RSE hoi, zer à hoi, responsabilité environnementale et... Sociétale et environnementale. Ebe, eh adibidez, ze euh, egiten dugun, euh, jenten euh, interesatzeko, malakik, benefizioen parte bat qui, e à langiler, à la à la manager bat la alda ebai uh, akziodun, eta et, sociétale enfin maila hortan, ben Eh, berdugi eh, eta geho eta jakin ez urtuk itzen dugun, eta berdugi kasu egin, ordin uh, hoi duk uh, orokorki uh, importanta duk bai, bai eta tako, bai gazteientako, bai eta bora, uste diat, uh, bai ez dela baizik uh, ekoizpen mailan, mena ebai, uh, mailan ebai, ordin hortako aipatzen uh, dugu ordin, odazen lanetaik bat, hebenko entrepresak laguntzia ez gainetar hula, duk eh, epai laguntzia, impacto ekologiko tipiago baten duk heitia edo erreiten harginikek edo? Bai, bai, bai, hoi duk. geotagiago, behar duk ikasue egin eh, guke. Eh. Hadoz, odazen ehunta hamar bat zide, kide zide, uh, prezentatzen alde duk se zenbaki Bai, ehunta ehutan nogeita bost lantegi, ba bo, industria bat duk, ebai komertzioak eta ebai ofizialik. hor egun hartan, eh, hoita hamari jinazten dituzi hama bost bat eh, kanpoko kampoko edo elkarte edo uh, bai sibeoko hamar bat eta beste bost kanpoko adibidez nur jinazten dituzi eta zentako. Bai, badukek uh, eh, lantegiak, lantegiak eh, da, da enpresabu uh, eh, sendikat bat, ipar eskoleriko mailan, eta Caroline Philips uh, duk uh, alkarte hoien uh, Eta zentako lantegiak, be justoki lantegiak uh, alkartiak du dialaguti uh, RSE dinamika hori uh, mailan, uh, izenpetzen dienak, nahi bildu ipar eskolerian mailan, nahi baduk. Eta hortak, bo, egin eh, ebe lan hoi. Eta geho baduke gu ebai eh, goieki, goieki duk alkarte bat, eh, bestaldeko alkarte bat. Odaz, bezala duk, olako alkarte bat, bena beste, uh, ibar batetan, goierin. Goieri da Eh, ibar bat uh, tolosa, andoain, efe, donostian ondoan, uh, eh, nahi baduk, eta industria uh, aski askar duk, uh, han. Bon, mena ale bada gaiza desberdin, mena ale, ere uh, gaiza aski, uh, eta um, ikustia nola den han, eta, eta e haigien heben uh, eh, industriaen mailan eta ba, uste dit, eh, horako harremanetan eh, badela lan uh, important bat. Da hoi jo egunan behian habo eh, aurkestuk eh, eh, bai, e e izan entutzak. Hor, odazen azken berrietan ebai, Euskal Elkargoaekin kontentzide, finantzamentiak plantan ezarrik izan behitia, edo zertan da harreman, ze harreman baduzia ebenko instituzioekin. Duda bat izan izan duk, eta hoai geotak egogo, man misio, gue misioentako pu be finantzamentu bat eh, bada eta berriz uh, eh, asuratuko dugu, fin, pepinera asuratuko dugu, Kuntent gehiutuk, eh, lan egiten diagio algarrekin eta uste diat untsa dela. Finitzeko nahi nian egan ebai, eh, hau, kastuko dugula, inovazioen mailan badela ebai bon, RSE eta badela ebai eh, parte importanta bat eta duk formakuntza. Eta nahi dugu uh, adibidez Lutiamen luti egiten din sail hortan. Mena ebai eh, Asia, Asia Alkartiak, ze egiten din xail eh, eta finitzeko odasek eh, ze egiten din ebenko eskolaekin, goi eskolaekin, nahi jaterran uh, soitako ekin eta lepxampoekin, eta, eta horokorki uh, kolegio eta liseoekin, ekin. dugu uh, izigarri importanta dela um, barnatzia uh, arremanak uh, gue hartin, enpresa mundia eta uh, eh, formakuntza mundia Eta hortako komitzatzen diagu uh, eh, bai e bai estia, estia eskola, fin, egineradore eskola, bidarten dena. Eta ebai bai, bai eta bon, horrekorki duk universitatia, eh, paueko universitatia. Eta voilà, hori izi gari importanta da guetako, enpresa bientako eta uste ditu horrekorki uh, Ba, Erreite mehin, uh, eh, entreprejabu hanitxentako gogor dela eh, kalifikatu iden jenten atzamaitia heben, edo behar dien justu hen eh, espezialitate horren gentik jentik gogor ziela. Ah, ba, bai, bai, sigur, sigur. Eta ba, hortako berduga psuitoki berduga atzaman antolaketa berri bat harremanetan uh, berdugu zerbait atzaman gu eartin. Eta uste diat, deja badela gaizasun bat berdugu hobetu eta berdugu askartu. Ordin, azauen hoita hamarriko mintzaldi hoik edo egunaldi hortan, nur eh, da hunkizin edo nuentako eginik da? Dener zabalik duk, Be, behar duk eh, izena bildu, eh, jakiteko, eh, jakiteko sumat izanen gen, mena, dener zabalik duk, uh, bon, berriziki enpresa buer, mena bon horrokorki dener zabalik duk. Ah, Ekonomiaz interesatzen dener? Uh... Ebe, eskerik hanitz eta berriz arte. Bai, berriz arte.